lá em fogo. E aí, Diego Evolution. Maybe it's nothing but a little bit old. Maybe it's Bota nela, bota nela. I ah, da Nike, corte atualizado. O DJ do vale é jogado fã, é jogar no caso. Como é bom cê tá no fã, chove puta muito fácil. Como é bom cê tá no fã, chove puta muito fácil. Como é bom cê tá no fã, como é bom cê tá no fã, como é bom cê tá no fã, como é bom. Fire on fire, we're not é in the cruise. This much desire, together we're winners. Say that we're out of control, some say we're sinners. But don't let them ruin our beautiful rhythms. Cause when you unfold me, and tell me you love me, look in my eyes. paz. E aí, Diego Evolution? Tá com a mão abençoada mesmo, hein, cachorro? Lá vai fogo! E aí, Diego Evolution? Bota nela, bota nela. I like to think it's how my shoulder. jogar no Como é bom chove puta muito fácil. Como é bom chove puta muito fácil. Como é bom como é bom como é bom como é bom. Fire on fire, we're not in the With this much desire, together we win Say the forever, control the some say we sinners. But don't let them ruin our beautiful rhythms. Cause when you unfold me, tell me you love me. Look in my eyes. You are perfection, my only direction.